ndabaramukije bakunzi ba radio isanganiro kaze muri no makuru muri kirundi avuga kuno murango Dohera ku nkuru nkuru ziyagize umukuru w'igihugu cy'u Burundi Variste ndayishimiye amenyesha ko ubutungane nyabwo ariryo soko ry'iterambere yabivumereye mu gihe ariko hatanguzwa umwaka w'ubutungane wa bibiri na kabiri ushira mirongo ibiri na gatatu muraja kubyumva muri ano makuru nayo mu runani rw'amashyirahamwe akurikiranira hafi igisata cy'indero bafashe ibige basaba leta y'u Burundi kuraba ingene yosubiza mu ndaro abanyeshuri biga mu bisata by'indimi n'ubutunzi mu ntumbero kunganisha n'abandi bigishwa mu bisata by'ubuhinga n'ibiharuro muyavugwa mu ntara turajya kwitira mu ntara ya rutana uhiborekeza iduga ry'ibiciro ku bifungurwa mu kiyaya cha kumusugeranije no mu myaka iheze albert Duayo muhinga bw'ibyuma jean marie mayunganije ngiye kubashikiriza ano makuru nsubire ndabaha sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ndasuye kuharamutsa ubutungane nyabwo n'iryo soko ry'iterambere bivumegwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi igihe hatanguzwa umwaka w'ubutungane wa 2022 ushira 2023 kuri wa gatanu igitega Evariste Ndayishimiye asigura ko umuntu ahonyowe ku gakanu atabacyumvira imigambi y'iterambere eka ngo n'abagwiza tunga ntibashobora gushira imita yabo mu gihugu kitagira ubutunganye nyabwo tega amatwi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nta muntu n'umwe ashobora kuba ariko aridodomba ngo ashobore gutera imbere nta muntu bariko bahonyora mu gakanu adashobora gutekanirwa mu byiwe no mu biwe ngo ashobore kwiyumvira imigambi y'iterambere ubutungane nibwo koko nkingi y'iterambere rama mu gihugu muri iyo minsi iheze abenegihugu barambwiye bati mu bidukenesheje ubutungane burimo ndasubira inyuma ndabiraba ntibinsigurire neza kubera ibiture byari byimonogoje bavuga bati utagurishije itongo utagurishije agatungwa kuba nturonka urubanza ni ukuvuga yuko ubworo butera umuntu kuko agurisha ikivi akagurisha ibyiwe kugira ngo aronke urubanza none botera imbere gute wagurishije ikivi cyo guteje imbere agatungwa kotumye ujyana umwana ku ishuri ugaca ukagurisha ugashira mu biturire botera imbere gute abagwizatunga bazana imitahe yabo mu burundi atabutungane buhari mu byo babaza ubwa mbere babaza amategeko yo kububahiriza atabutungane buhari ntibashobora kuzana imitahe yabo noneho wofata amamiliyoni y'amadolari yawe ukayazana mu gihugu uzi yuko nibayakwiba atarubanza bazoroba ibyo byirirwa birasubiza inyuma abanyamitahe baje mu burundi abantu bakabanyonora ku ruyeri bakabatwara amahera yabo ariko bagenda mu rubanza abo bayanyuruje bagaca bumvikana n'abo bacamanza b'imburakimazi ingene bazoyagabura hanyuma wa wundi agatahasiragoye erega n'abo batakiye mukibagira yuko abo bagwizatunga iyo batashe bashika babwira abandi bagwizatunga bati ntimuze muji burundi kuko nta butungane buhari hanyuma tugaca turira ngo twabuze imishahara ngo igihugu nicoro ngo ntigiteye imbere ari twebwe twirukanye imitahe yotumye igihugu gitera imbere ahatagira ubutungane rero nta terambere rishoboka amakuru yasharabandana inama nshikiranganje ikoranye ku munsi wa gatatu yarize ivyerekeye ikibanza ku kiyaga Tanganyika mu Kajaga cyo kuranguramo umugambi wo kubaka ikivuko cigenga ca Bujumbura nkuko bishikirizwa na Prosper Ntarwamiye munyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta yabivuze ko umugambi uzobuje gutora inyishu ibazo bimwe bimwe nko kubura ibanza byo gusanuriramwo ubwato n'ibindi tumukurikira iyo dosiye yashikirijwe n'umushikiranganje widukikije uburimyi n'ubworozi ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'icyenda nzero umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na kabiri uwurongoye urwego nshingwantwaro rw'ikivuko cigenga cy'ubujumbura yaranditse ikete ryo gusaba ikibanza corangurirwamwo uwo mugambi iryo shyirahamwe ry'ikivuko cigenga cya bujumbura rihuriyemwo amashyirahamwe abiri ariyo yaya canadian total logistic rigizwe n'abarundi baba muri canada be n'ishyirahamwe sosibuwa abahizi uwo mugambi uhuye n'indinganizo y'itunganywa ry'inkengera z'ikiyaga tanganika iryo shyirahamwe ryaramaze kwegeranya uburyo n'ubuhinga bukenewe kugira ngo uwo mugambi ushoboke ikibanza gisabwa kikaba kirenga gatoyi hegitari mirongo ibiri na zibiri uwo mugambi uje gutorera inyishu ingorane zikurikira ibura ry'ibibanza byo kubakamwo no gusanuriramwo ubwato ku kiyaga Tanganyika ibibazo bijyanye no gushikana ibidandazwa mu burundi no mu bindi bisagara byo muri aka karere ikena ry'akazi inama shikiranganje yuheje uwo mugambi yasanze ari mwiza ica irashikiriza ibi bikurikira uwo mugambi worangurwa abigenga bawufatanije na leta kimwe bita mu gifaransa partenariat public privé kurondera ikibanza uwo mugambi worangurirwamwo kuko ahatowe n'ahantu hagenewe ingenzi mu gico kibanza cotogwa kigatangwa gushinga ikiringo uwo mugambi woba waranguriwemwo ubushikiranganje bujejwe gutwara abantu n'ibintu n'ubujejwe ibidukikije bwasabwe gukurikiranira hafi uwo mugambi Dutandu kilavugwa mujanye n'indero aho runani rw'amashirahamwe akurikiranira hafi gisata c'indero bafashe bige gisaba leta y'u Burundi kuraba ingene yosubiza mu ndaro abanyeshuri biga mu bisata vy'indimi n'ubutunzi mu ntumbero yo kunganisha n'abandi biga mu bisata vy'ubuhinga n'ibiharuro urongoye urwo runani hafatira ku kuntu amashuri menshi amasomera atayabiga atabayigamwo tega amatwi Jean Samandari arongoye urunani bafashe bige murano majwi yeganejwe na Evariste Nzikobanyanga murazi neza ko amashuri afise indaro igice cya mbere ariyo amashuri y'ishingiro nta mashuri shingiro ari muri ayo mashuri atangura igisata cy'inyuma y'amashuri shingiro ni ukuvuga posite fondamentale mugaca musanga rero n'igitigiri cy'abana cyaragabanutse kumbure kigenda kigabanuka kubera uburyo leta ishyiramwo mu kugaburira abo bana ibyo rero nabyo nyine biratera ingorane aho usanga muri ayo mashuri bafise ibirasi ariko ugasanga ibyo birasi nta banyeshuri babyigiramwo kuko igitigiri barungitse muri ayo mashuri ni gitoya mbere nkaca mboneraho n'akaryo ko gusaba leta kuko turazi ko abanyeshuri bari mu bisata by'indimi ibisata by'ubutunzi economic mbere n'ibisata by'imibano SSH abo nta burenganzira bafise bwo kuja mu mashuri y'indaro murumva yuko ako nibaza ko ari akantu katameze neza kadafasha bose kuko burya umwana wese yategerezwa kugira uburenganzira bumwe ku bintu bimwe ibyo rero kumbure leta yobandanya ikubita inzu bifusi isa inama isumba ingimba ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itatu amakuru yacu arabandanya dukubitire mu ntara rutana aho hibonekeza iduka ry'ibiciro ku bifungurwa mu kiyaya cya kumoso ugereranije no mu myaka iheze abo twaganire bamenyesha ko uyu no mwaka imvura acitse kare ngo yatumye umwimbu utaba mwiza maze ibiciro byo biraduga abarimyi bafisa amakenga ko batazoshobora kugura imbuto kugira ngo bitabire imirima ya, ya imirima yabo mu gice cya gatasi kimirije bagasaba leta n'abagira neza kubaronsa imbuto Venuste Ntirampaga aho tutanga akaroro ko ku muceri bita umusupa ugeze ku mafaranga ibihumbi bitatu ariko ku mwaka uheze mu gihe nk'iki utigeze urenga ku mafaranga ibihumbi bibiri ibiharage bigugwa igihumbi n'amajana abiri mu gihe ku mwaka uheze mu gihe c'itera bitigeze birenga ku mafaranga igihumbi ibigori bigugwa ibihumbi n'amajana atatu mu gihe ku mwaka uheze bitigeze birenga ku mafaranga igihumbi ibindi vyaduze ibiciro ni nk'ibijumbu aho ni mu gihe ku mwaka uheze bavyandira ku mafaranga amajana atanu mugani ubu bakavyandira ku mafaranga igihumbi ivyo biriwuko no ku bindi biterwa nk'amateke hamwe n'ibiraya abasomyi twasanze mu masoko atandukanye batumenyesha ko bibagora cyane gusoma kubera ibintu byose byazimbye ngo havuyemo umunyu bafise amakenga ko n'ibihuha bishobora guhuka mu gihe cy'itera ry'agatasi twimirije maze bagasaba leta n'abagira neza kuzobaronsa akabuto kugira ngo bitabire irima ry'agatasi ryimirije mu kiyaca k'umusomurutana veniste ntiramagahobwa radiyo y'isanganiro Tugushimire Veniste Ntirampaga tuve mu ntara ya Rutana dukubitere mu ntara ya Karusi mujanye n'umutekano aho umugabo yarazwe kwizina rya Burakuvye Frederico yarayishwe nkuko bishikizwa n'ababanyi ku mutumba gisimbawaga wa komine mutumba ni mu ya karusi yishwe n'umuhungu wiwe babishikiriza ko iryo barajya abereye mu rugo rw'uwo muhisi nyine kugacimbiri butaha kandi ko uwo muhungu yaciye ahunga inkuru ziva mu gipolisi na parike ya karusi zemeza ko uwo muhungu yegirizwa icyo cyaha yafashwe kandi ko amatoza aciye atangura inkuru tubaza burezi pascal kararumiye uwo mugabo burakubye frederic wo ku mutumba gisimba waga wa komine mutumba intara ya karusi yishwe mu ijoro ryakeye n'umuhungu wiwe nk'uko bishikirizwa n'ababanyi hamwe no mu muryango bati hari igihe cy'isaha zitanu z'ijoro aho bumva induru muri urwo rugo rw'uwo muhisi kugacimbira butaha bakamenyesha ko uwo muhungu wiwe azwi ku izina rya tunayo Alexis. yaba yagiye ngo agiye kubanguranya nyina na se bariko barashwana hanyuma acafatana na se arakubita se gushikaho acikana nkuko tubishikirizwa na bamwe mu bajyango biwe bati uwo muhungu abonye sapfuye yaciye ahunga ari naho mu gitondo cy'uyu w'imana yaheza afatirwa ikarusi ku mugwa mukuru w'iyo ntara yahejeje acajanywa muri komisariya y'igipolisi aho afungiwe muri iki gihe mu gipolisi ikarusi hamwe no muri parike baremeza ko uwo muhungu tunayo Alexi yafashwe mu gitondo afatirwa ikarusi aho yari ageze kandi ko amatohoza yamaze gutangura tukamenyesha ko hari haciye iminsi itatu umuhungu w'umusore w'imyaka cumi n'icyenda nawe yishwe agandaguwe n'abantu bataramenyekana ku mugwa mukuru w'intara ya karusi muri karitsiye kigwati ikarusi kararume buresi Pascal ku bwa radiyo isanganiro uraca bugacana ayandi mu ngaburo indwara za kanseri n'iz'imitima ngo ziri mu zishobora guterwa no gufungura amagi ku rugero rurenze umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo jean paul uwineza ahamagarira abihereza amagi kwigerera kugira bikingire wayo ubuheruka twabayagiye ku bigizigi eka n'akamaro kajyo ku magara y'ubwihereje uno munsi tugaruka ku ngaruka mbi z'ubufunguye igi mu buryo butari bwo jean paul wineza umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo asigura ko rishobora kumerera nabi uwurifunguye ku rugero rurenze ukunda gukoresha amagi abahinga barerekana yuko hari ibibazo bishobora kwaduka cyane cyane kwama uragira amagaze mu mubiri wawe cyangwa se kuzana bya bigumye bita cholesterol move cholesterol mbere bigatuma n'amara yacu yamana ikibazo hamwe mbere no kurwara indwara z'umutima indwara z'imitsi mbere n'indwara z'amakansere muri rusange umuntu akwiye kugabanya urugero yihereza ko amagi nk'uko abashakashatsi bo kuri kaminuza ya Harvard School bavyerekanye gukoresha amagi atatu mu ndwi bishobora gutanga amahirwe mabi angana na mirongo umunani na rimwe ku ijana ryo kurwara indwara z'amakanseri na cane cane amakansere ya prostate nko ku bantu b'abagabo zicana cyane ku buryo bunyarutse abandi bahinga bakerekana yuko gukoresha amagi gukoresha inyama bita viande rouge basanze naho nyine bishobora korohereza indwara ya kanseri yo mu mabere imbere ku bakenyezi yishimikije impanuro z'abahinga mu bijyanye n'ingaburo umushakashatsi jean paul wineza ahamagarira abihereza amagi kwama bigerera ibicocoro mu bijyanye n'ingaburo uwo bita mahatima gandhi bise mu gifaransa ngo liberateur de l'inde yavuze ngo kugira ngo amagara yacu ashobore kwama ari mazima twari dukwiye kugira nyambere ibyamwa hamwe n'imboga hari n'uwundi muhinga yavuze amajambo akomeye arerekana neza yuko igihe uronse ibifungwa bikeya mukeya udakwiye kwita kw'imfane ngo nabuze ngo nagize ibyago nk'akarorero urabona nko gukoresha amagi menshi kari ikibazo ntabwo ukwiye kwita kw'imfane ngo nuko utaronse byinshi ironse bike umugisha kuko nko kuronka amagi menshi n'ingaruka z'indwara nyinshi cyane uba ko uriyongerereza ibibazo mu mubiri wawe niba uri buri umuntu yokoresha amagi atarenze atatu mu nda uwo muhinga akeburira abantu gufungura cyane imboga n’ibyamwa mu gishingo c'amagi Omen duwaye turagushimiye nino ngaha kuri ucanandi ije ni ngaburo ducedu sozera ko amakuru turako turabashikiriza kuri radio isanganiro nkabasuye kwashimira mwebwe mwese mwaduteze amatwi shimira na Albert Ndwayo yamfasha mu ngabwi y'ivyuma mu mwanya n'amakuru yandikwa n'ibinyamakuru makuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru bivanye n'aho umuherereye ishyirahamwe nisefu ribandanya gushyigikira igisata cy'indero mu burundi byemezwa na la de l'ensenya nk'uko byandikwa n'icyo kinyamakuru cyandika ku ndero ubushyikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi bwaronse imfashanyo y'ibikoresho buhawe n'ikigo mpuzamakungu cyitaho indero y'abana kubw'ubuserukira iryo shyirahamwe mpuzamakungu mu burundi ni intererano ije gufasha mu iterambere ry'ubumenyi bw'abana ibikoresho bifise agaciro k'umuriyaridi n'imiliyoni amajana amajana abiri na mirongo itanu y'amafaranga y'amarundi igizwe n'amamashini nyabwonko ngendanwa mirongo itatu n'ivyuma bita scanner mirongo itatu hamwe n'amatelefone manini bita taburete mirongo ibiri bigenewe ibiro bitegura ibiharuro hamwe n'inzego zegereye abanyagihugu ziri mu itororokanirizo ry'ibiharuro ku buhinga bwihuta ku bw'icyo kinyamakuru candika burindwi ku bijyanye n'indero ishyirahamwe unicef ryatanze kandi intebe ibihumbi bibiri n'amajyana atandatu na mirongo umunani zizoja mu birasi by'amashuri ijana n'atatu kandi mu ntumbero yo gutsimbataza ubumenyi ubushikiranganji bwaronsa amakaye y'impamvu impapuro zitandukanye arenga ibihumbi majana atatu n'amakaramu arenga ibihumbi mirongo icyenda hamwe n'amakarato y'ingwa arenga ibihumbi cumi na kimwe kuko la voix de l'ensenya kibandanya kibishikiriza amakuru ashyikirizwa n'iminyamakuru ingoro y'amakoraniro mpuzamakungu iri kurubakwa muri quartier INSS zone Rohero mu gisagara ca Bujumbura n'ikigo cy’igihugu kijejwe inyubako n'uburaro obuha byandikwa na Burundi Eco iyo ngoro izo kwakira abantu igihumbi n'amajana ane ibikorwa byo kuyubaka bizomara ikiringo c'amezi indwi bishyikirizwa na Jean Pierre Gateretse komiseri mukuru w'ikigo obuha iyo ngoro y'amakoraniro mpuzamakungu izo kubakwa ku buryo bungana n'imiliyaridi icenda mu amafaranga y'amarundi vyemezwa n'ico kinyamakuru candika ku butunzi n'imibano aho kivuga ko ibikorwa by’iyo nyubako bitanguye mu gihe Burundi buri mu bihugu bitagira ikibanza mpuzamakungu c'amakoraniro gishobora kwakira amanama amasemineri n'ahashobora kwerekanirwa ibintu vy'iratiro exposition mu gifaransa kubona uburundi butagira iyo nyubakwa ni imwe mu ntambamyi yashikirijwe mu nama y'igihugu ku bijyanye n'iterambere ry'uburundi yabaye muri ntwarane ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe nk'uko tubyibutswa na mugenzi wacu ahubwo kubaka iyo nyubakwa ishobora guhindura itunganywa ry'ubutunzi nk'uko byerekanwa n'icyo kinyamakuru cyandika burindwi ku bijyanye n'ubutunzi uburundi bugiye kugira icyicaro cy'ikigo mpuzamakungu cy'ubushakashatsi ku bijyanye n'imico n'imigenzo ya afurika bishyikirizwa n'itorokanizo ry'amakuru abepe iryo tororokanirizo gemeza ko amasezerano y'icyo cyicaro yatewe ko umukono hagati ya leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganji bw'imigenderanire hamwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'icyo kigo Charles Binani Bikoyi Saudotola ni ishirahamwe mpuzamakungu bw’imigenderanire myiza mu gutsimbataza kwerekana no guha agaciro itunga rya Afrika. Mu kiganiro caremeshejwe n'abantu babiri nk'uko mugenzi wacu abishikiriza umushikiranganje Albert Shingiro yerekanye ko ari ubwa mbere Burundi bugira ibiro vy'akarere vy'iryo shirahamwe rimaze imyaka 40 kandi rigizwe n'umuryango wa Afrika y'ubumanuko n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. ku nk'uko bibandanya byandikwa na abepe kugira icyicaro mu Burundi bifise uturusho tubiri hamwe ibyo bizotuma haba ugukorana hamwe n'ishira hamwe kugira ingufu z'u Burundi mu bijanye no kumenyekanisha imico n'ubushakashatsi bishobore gufashwa n'ishira hamwe ahandi nkuko bibandanya vyandikwa bizotuma abarundi baronka akazi mw'iryo shira hamwe Nino amakuru yanditswe n'ibinyamakuru aciye arangirira mwashikirijwe na Audrey Akimana hamwe na Jewe Variste nziko banyanka mu banyenye kuroranirwa mu banye n'umuvya ibyanyu naho ubutaha